بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عبد الباقي المواهب təlif العين والأثر في عقائد أهل الأثر أضل رسالة əsər adlı risaləni oxumağa Allah Cəllə və Alənin üç sifəti barəsində danışdıq. Birinci, əl-vəhdəniyyə sifətidir, vəhdaniyyət sifəti və bu da qeyd etdik ki, səlbi sifətlərdəndir. Və sonra müəllif əqli sifətlər barədə danışmağa keçmişdir. Əqli sifətlər də bildiyimiz kimi Allah Cəllə və Alənin zatı sifətləridir. Həmbəllər bu sifətlərə əqli sifətlər deyirlər və başqa əhl-i sünnət mənsubları ona sifatul məani deyirlər, yəni məna sifətləri. Və biz bu sifətlərdən elm və qüdrət sifəti barədə oxuduq və bu sifətlərin əqli əhkamlarla bağlılığı barədə qısa şəkildə danışdıq. Əqli əhkamlar da keçən dərslərdə qeyd etdiyimiz kimi vaciblikdir, imkansızlıqdır və icazəli olmaqdır. Elm sifəti hər üç əqli əhkamlarla təalluq edir. Yəni Allah Cəllə və Ala həm vacib olan şeyi bilir, özü haqqında elmə sahibdir, həm imkansız olan şeyləri bilir və həmçinin icazəli olan şeyləri bilir. Və həmçin qüdrət sifəti barəsində danışdıq və qeyd etdik ki, qüdrət də Allah Cəllə və Alənin vücudi və qədim zati sifətidir. Lakin bu sifət yalnız mümkün olan şeylərlə təalluq edir. Bu sözün mənası nədir? Yəni Allah Cəllə və Alənin qüdrəti vacib və müstəhil, yəni imkansız şeylərlə əlaqəli deyil. Onun əqli əhkamların bu növləri ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Nəyə görə? Çünki əks halda alimlərin qeyd etdiyi kimi həqiqətlər alt-üst olar. Həqiqətlərin alt-üst olması ilə nəticələnər. Misal üçün, əgər biz desək ki, Allah Cəllə və Alənin qüdrəti vacib olanla təəlluq edir, bu zaman vacib olanın həqiqəti alt-üst olacaq. Misal üçün, Əgər bir kimsə desə ki, Allah Cəllə və Alə özünü yoxa çıxara bilərmi? Biz deyəcəyik ki, bu Allahın qüdrəti ilə təalluq etmir. Nəyə görə? Çünki bu halda həqiqət alt üst olacaq. Vacibül vücudun yox olması mümkünsüz bir şeydir. Bu baxımdan biz deyirik ki, Allah Cəllə və Alənin qüdrəti vacib olan şey ilə təalluq etməz. Və yaxud əgər biri desə ki, Allah Cəllə və Alə özünü icad edə bilərmi? Biz deyəcəyik ki, bu Allahın qüdrəti ilə təalluq etmir. Çünki bu təhsilül hasil olacaq. Yəni Allah zaten var, mövcuddur. Onun özünü yenidən bərpa etməsi, icad etməsi isə Allahın qüdrəti ilə bağlı ola bilməz. Qüdrət sifəti qeyd etdiyimiz kimi yalnız mümkün olan şeylərlə təalluq edir. Yəni biz deyirik ki, Allah Taala hər bir şeyə qadirdir, lakin hər bir şey dediyimiz zaman qəsdimiz Allah hər bir mümkün olan şeyə qadirdir. <clears throat> yəni Allah Taala hər bir mümkün olan şeylərə qadirdir. Vacib və imkansız şeylər Allahın qüdrəti ilə təalluq etməz. Keçən dərsdə bu barədə danışdıq. Və sonra müəllif qüdrət sifəti barəsində danışaraq buyurur ki, "Fələm yucad şey'un fil madi və la yucadu fil mustaqbal illa biha." Keçmişdə və gələcəkdə elə bir şey yoxdur ki, onunla icad edilməsin. Hər bir şey qüdrət sifəti ilə icad edilir. Və müəllifin qeyd etdiyi bu söz bizim məzhəbdə olan bir görüşdür. Lakin bu mötəməd olan görüş deyil. Müəllif bunu İbn Həmdən və həmçinin İbn Zəğuni və bir sıra digər Həmbəli alimlərinin görüşünə dayanaraq demişdir. Və həmçinin Qaləidül İqyanın müəllifi də bu görüşü öz kitabında qeyd edir və tərcih edir. Və burada mühüm bir məsələyə toxunmaq lazımdır. Əhl-i sünnət məzhəblərində məbdəul icad məsələsi anlamı var. Yəni Allah Cəllə və Alanın biz bilirik ki, sifətləri var. Allah Cəllə və Alə nə ilə xəlq edir, hansı sifətlə xəlq edir məsələsində əhl-sünnət məzhəbləri arasında müxtəlif görüşlər var. Bizim qeyd etdiyimiz bu görüş, yəni Allah Cəllə və Alə qüdrət sifəti ilə icad edir, bu əşarilərin görüşünə müvafiq olan görüşdür. Çünki əşarilərə görə Allah Cəllə və Alə qüdrət və iradə sifəti ilə hər bir məxluqatı icad edir və qüdrət sifətinin hər bir mümkün olanı izhar etdiyini, yaratma anında təsir gücünü ortaya qoymasını bildirmək istəyirdi. Yəni Allah Cəllə və Alə öz qüdrəti ilə olmayan bir şeyi icad edir, yəni onu izhar edir mənasında istifadə edirlər alimlər. Və Allah Cəllə və Alənin məxluqatı qüdrət və iradə sifəti ilə xəlq etməsi bu həmbəllərin bir görüşü hesab olunur və qeyd etdiyim kimi İbn Həmdən Nihayətül Mübtədiin kitabında Həmçinin İbn Aqil, İbn Zəhuni və görüşlərin birində Qada Abu Ya'la bu görüşü tərzih etmişlər biz bu görüşün mötəmad olduğunu desək, halbuki mötəmad görüş deyəcəyim görüşdür. Bu görüşə görə xalq sifəti əslində vücudi sifət hesab olunmayacaq və əzəli sifət hesab olunmayacaq. Bu görüşün doğru olduğunu desək, biz deyəcəyik ki, Allah Cəllə və Ala qüdrət və iradə sifəti ilə xəlq edir. Lakin xəlq etmə sifəti bu görüş sahiblərinə görə etibari yaxud da ki izafi sifətlərdən hesab olunur. Yəni etibari yaxud izafi həqiqətdə mövcud olmayan nisbi sifətlərdir. Lakin alimlər bunu da sifət adlandırmışlar. Vücudi sifət isə Allah Cəllə və Alənin zatında qaim olan sifətlərdir. Elmdir, qüdrətdir, iradədir. Bunlar Allahın zatında mövcud olan sifətlərdir. Lakin bəzi sifətlər var ki, alimlər onu sifət adlandırsalar belə, onun Allahın zatında qaim mövcud olduğunu demirlər. Onlar etibari yaxud nisbi sifətlərdir. Məsələn, əşarilərə görə xəlq sifəti izafi yaxud da ki, nisbi sifət adlanır. Çünki onlara görə xəlq ilə məxluq eynidir. Necə ki, Əbul Həsən Əl-Əş'ari deyir ki, xəlq məxluq eyni şeydir. Yəni Allah Cəllə və Alə qüdrəti ilə yaradır. Lakin Allah Cəllə və Alə yaratdıqda məxluq ortaya gəlir və məxluq ortaya gəldikdə əslində elə məxluq xəlqin özüdür. Ona görə demişlər ki, Allah Cəllə və Alə qüdrəti ilə xəlq edir və bütün sifətlər xəlqdir, ruzi vermədir, diriltmədir, öldürmədir və s. Onlar hamısı qüdrət məfhumuna daxildir. Məsələn, Allah Cəllə və Alə ruzi vermək istədikdə bunu qüdrəti ilə yerinə yetirir və bu sifət də nə adlandırılır? Ruzi vermə sifəti. Yaxud da ki, hansısa bir canlını və yaxud hansı bir varlığı diriltmək istədikdə öz qüdrəti ilə bunu edir və bu da təhqir etmə adlandırılır və yaxud da öldürmə adlandırılır və s. Yəni bütün bu sifətlər əslində izafi yaxud nisbi sifətlərdir. Həqiqətdə mövcud olmayan və qüdrət sifəti ilə bağlı olan sifətlərdir. Bu əşarilərin həmçində həmbəllərin bir görüşüdür. İkinci görüş isə və bu da mötəmad olan görüşdür həmbəllər qatında. Allah Cəllə və Alə məxluqatı xəlq və iradə sifəti ilə yaradır. Bizim alimlər xəlq sifətinin əzəli sifət olduğunu qeyd etmişlər. Qüdrət sifəti hər hansı bir şeyi tasxih edir. Əl-qudra musahhihə vəl-iradə muxassisə. İradə isə xüsusləşdirici sifət hesab olunur. Yəni ehtimallardan birini müəyyənləşdirən sifətdir. Məsəl üçün, qüdrət sifəti sadəcə mümkün olanın baş verməsinə imkan yaradır. Mümkün olan bir şeyin baş verməsinə imkan yaradır. Məsəl üçün, bir insanı yaratmaq mümkündür, düzdür? Allahın qüdrəti buna yol verir. Ancaq bunun baş verməsi heç də zəruri deyil. Deməli qüdrət sifəti musahhihə, mucibə deyil. Yəni Allah Cəllə və Ala buna imkan verir, lakin bu vacib deyil. İradə isə müxəssis, yəni mümkün şey ya var olacaq ya da ki olmayacaq, yaxud da ki yox olacaq. Yəni iradə mümkünlərdən birini xüsusiləşdirən və ayıran bir sifətdir. Lakin dediyim kimi bəzi alimlərimiz həmçinin Səffərini də öz kitabı Ləvamül Anvaril Bəhiyyə kitabında Bu görüşə meylədir. Yəni ikinci görüşə. Buyurur ki, qudrət sifəti barədə danışarkən buyurur ki, hiya sifətun əzəliyyə tuəssiru fil məqdurat ində təalluqiha biha. Qudrət sifəti məqdur olan, yəni qudrət çərçivəsində daxil olan mümkün şeylərlə təalluq edəcəyi zaman, yəni bağlılıq yaranacağı zaman ona təsir edir. Halbuki biz qeyd etdik ki, təsir edici sifət əslində həmbəllər qatında xəlq sifətidir. Lakin bu ikinci görüşdür ki, bu əşari imamlarının, əşari alimlərinin görüşüdür. Və bir sıra alimlərimiz də, hətta mütəxir alimlərimiz, həmbəllər əşarilərin bu görüşünə meyl etmişlər və qüdrətin əslində təsir edici sifət olduğunu qeyd etmişlər. Yəni yaratma anında təsir edici sifətin qüdrət sifəti olduğunu demişlər. Həmsi qeyd etmək lazımdır ki, Allah Cəllə və Alə Maturidilərə görə hər bir şeyi təqvin və iradə sifəti ilə yaradır. Çünki maturidilərə görə təkvin Allah Cəllə və Alənin əzəli sifətidir. Həmbəli imamlarına görə isə Allah Cəllə və Alənin xalq sifəti əzəli sifəti hesab olunur. Və bəlli olur ki, həmbəlilərə görə yaratma xalq sifəti ilə baş verir. Xalq sifəti həmbəlilərə görə əzəli sifət hesab olunur. Və sonra müəllif buyurur ki, وبأنه تعالى مريد بإرادة واحدة ذاتية قديمة متعلقة بكل ممكن. növbəti sifət barədə danışır. Bu da iradə sifətidir. İradə sifəti də həmçinin Allah Cəllə və Alənin əqli sifətlərindən hesab olunur. Allahın zatı sifətlərindəndir. Və buyurur ki, Allah bir zatı qədim və hər bir mümkünlə təalluq edən istək sifəti ilə yaxud iradə sifəti ilə istəyəndir. İradə sifəti ilə vəsf olunmaqdadır. Və iradə sifəti də vacib zati sifətlərindən hesab olunur. Yəni bu mətndə qeyd olunan üçüncü vacib zati sifətdir. Nəyə görə üçüncü? Çünki birinci sifət səlbi sifəti idi. Yəni vəhdaniyyət səlbi sifətlərdən sayılır. Və iradə sifətinin qüdrət sifəti ilə olan müştərək bir xüsusiyyəti var. İradə sifətinin qüdrət sifəti ilə bərabər yalnız mümkün olan şeylərlə təalluq etməsidir. Allah Cəllə və Alə mümkünsüz olan bir şeyi istəyə bilərmi? Həmbəli imamlarına görə əgər Allah Cəllə və Alə bir şey istəyirsə, o baş verir. Əgər Allahın istədiyi hər bir şey baş verirsə, deməli mümkünsüz olan şeyin baş verməsi inqilabul həqiqə olur. Yəni əslində həqiqətin alt üst olmasıdır ki, bu əqlən mümkünsüz olacaq bir şeydir. Deməli iradə sifəti yalnız mümkün olan şeylərlə təalluq edir. Və iradə sifətinin də biz qeyd etdiyi xüsusiyyəti xüsusiləşdirmədir. Yəni ennəha sifətun murajjihatun lil vücudi aləl adam əv lil adami aləl vücud. Yəni Allahın iradə sifəti hər hansı bir şeyin var olmasını və yaxud da ki yox olmasını tərcih edir. Ya olacağını, yaxud yox olacağını. Deməli Allahın iradə sifətinin xüsusiyyəti, mənası budur. Yəni məsələn Allah Taala öz iradəsi ilə hər hansı bir qardaşın var olmasını istəmişdir. Və o var olan məxluq da mümkün olan varlıqdır. Və bu da Allahın iradə sifəti ilə xüsusiləşmə nəticəsində baş verir. Və alimlərimiz buyururlar ki, iradə əslində elm sifətinə bağlı olan bir sifətdir. Çünki Allah Cəllə və Alə hər bir mümkünü biləndir və sonra onun ya var olmasını, yaxud da yox olmasını istəyir. Lakin sonra dediyimiz zaman biz o mərhələləri qeyd etdik. Allah Cəllə və Alə öz qüdrəti ilə hər hansı bir şeyin mümkünü yaranmasına uyğunluq yaradır. Sonra onu xüsusiləşdirir, sonra onu xəlq edir. Və bu sonralıq əslində bu ardıcıllıq zaman ardıcıllığı yox, zatı ardıcıllıq adlanır. Çünki Allah Cəllə və Alə qatında zaman məfhumu yoxdur ki, Allah Taala bu ardıcıllığı zaman nisbəti ilə yerinə yetirsin. Sadəcə biz onu sadaladığımız zaman bu şəkildə qeyd edirik. Çünki bizim təbiətimizdə ardıcıllıq var, halbuki Allah Cəllə və Alədə o şey mövcud deyil. Və həmçinin biz Allahın kəlamı barədə oxuyacağımız zaman biləcəyik ki, Allahın kəlamı hərf və səs olaraq isbat edilsə də belə həmbəllər qatında, lakin bu hərf və səsin ardıcıllığı yoxdur. Allahın zatında qaim olan kəlamında ardıcıllıq mövcud deyil. Çünki ardıcıllıq əslində bir şeyin hədis olduğunu gərəkdirir. Yəni sonradan peyda olduğunu gərəkdirir. Və beləliklə alimlərimiz buyururlar ki, Allah Taala hər bir mümkünü bilir və sonra onun var olmasını yaxud yox olmasını istəyir. Allah Cəllə və Alə bir şey bilir və sonra onu istəyir. Misal üçün Allah Cəllə və Alə Əbu Cəhlin iman etməsini istəmişdi yoxsa yox? Allah Cəllə və Alə Əbu Cəhlə iman etməyə əmr etmişdi, bəli. Çünki Allah Cəllə və Alə bütün kafirlərə İslamı qəbul etməyi əmr edir. Bəlli olur ki, Abu Cəhlə iman etməyə əmr edilmişdi. Ya Allah Cəllə və Alə Abu Cəhlə və digər kafirləri iman etməyə əmr etmiş. Lakin Allah Cəllə və Alə onun iman etməyini istəmişdi yoxsa yox? Xeyr, Allah Taala onu iman etməyini istəməmişdi. Çünki əgər Allah Cəllə və Alə bir şey istəyirsə, o ya var olur dediyimiz kimi ya da yox olur, düzdür? Bu baxımdan alimlərimiz buyururlar ki, Allah Cəllə və Alə Abu Cəhlə iman etməyi əmr etmiş, lakin onun iman etməyini istəməmişdi. Çünki əgər Allah Cəllə və Alə onun iman etməyini istəsəydi, bu mütləq baş verəcəkdi. Lakin Allah Cəllə və Alə ona küfr etməyi qadağan etmişdi. Biz deyirik ki, iman etməyi əmr etmiş və küfr etməyi qadağan etmişdi. Lakin Allah Cəllə və Alə onun iman etməyini istəməmiş, nə də küfründən əl çəkməyini. Təbii ki, biz bu məsələnin hikmətini araşdırmırıq ki, nəyə görə belə bir şey baş vermir. Çünki bu şeylər əslində araşdırılmaz. Allah nəyə görə belə etdi, nəyə görə bu şeylərin illəti, hikməti, bu şeylər araşdırılmaz. Bu Allah Cəllə və Alanın uca elmi və istəyi ilə baş vermişdir. Və biz deyirik ki, Allah Cəllə və Ala onun kafir olmağını istəmişdir. Biz deyirik ki, Allah Cəllə və Ala Abu Cəhlin və digər kafirlərin kafir olmalarını istəmişdir. Mötəzillər isə fərqli görüş demişlər. Demişlər ki, Allah Cəllə və Ala Abu Cəhlin iman etməsini istəmiş və ona bu şeyi əmr etmişdi. Abu Cəhlin kafir olmağını istəməmiş və ona bu şeyi qadağan etmişdi. Bu əslində mötəzillərin sözüdür. Və inşallah ki, növbəti dərsimizdə Allah Taala'nın həyat sifəti barədə danışmağa davam edəcəyik. Allah Cəllə və Alə bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin. Və axiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aləmin.